ano makuru muri mwe w'ikirundi agizwe na zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikurikira amadosiye harimwo iyijanye n'iyo kurihisha amafaranga ku maparikingi y'imiduga hagati mu gisagara cya bujumbura hamwe n'iyijanye no guhishira hamwe rimwe gusa igikorwa cyo gutwara imicafu yo mu mazu namwe muyaganiriwe ko hagati y'umuhuza w'abarundi n'umukuru w'igisagara cya bujumbura muri ano makuru ukaza gukurikirana umuhuza w'abarundi ibinogo byibonekeza muri amwe mu mabarabara ya hano mu gisagara cya bujumbura bivuye ku bikorwa biriko ko birayarangurirwamwo ngo ntibyorohereza mbagendesha imodokari aho basaba ko ibyo bikorwa vyorangira vuba ibice mirongo biri munsi ya mirongo ibiri ku ijana y'imiryango yo mu ntara ya Kayanza nimaze kwitabira gukoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro karimanzira uno munsi akaza kutubwira bimwe mu bituma ibyo bitigiri bitaduka ibi n'ibindi ni mu kanya mu nkuru imwe imwe ukwayo sangwa ikaze isanganiro iradiyiduhuza ndasubiriye kubaramutsa uyu munsi niho byari bitekanijwe yuko intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe oni mu burundi michel kafando hamwe n'umuhuza benjamin mukapa bashikiriza ko ibintu byifashe mu burundi naho ibiganiro bihagarariwe n'akarere bigeze imbere y'inama nkuru y'umutekano ya oni ibiro by'umuhuza bakamesha ko umuhuza atavyitabye kumvo ngo kuko ngo kumvo ziwe umuhuza w'abarundi yarakiriye umukuru w'igisagara cya Bujumbura kugira ngo bavugane amadosiye amwamwe arimwo ahagaze ah, yamushikirijwe muri ayo madosiye hakaba harimwo irijanye n'iyo kurihisha amafaranga ku maparakingi y'imiduga hagati mu gisagara ca Bujumbura hamwe ijanye no guhishira hamwe rimwe gusa ikikorwa cyo gutwara imicafu yo mu mazu ntibiriko biragenda neza usanga umuntu ahagarika imodoka imbere y'ibitaro imbere y'inyubakwa isanzwe irangurirwamo amabanga y'igihugu ugasanga ariko arihishwa ugasanga amafaranga arihishwa hasi yarihishwa ahandi ugasanga rimwe na rimwe n'abayatoza ntumenya yuko ajeje kuyatoza ugasanga gisagara vy'ukuri harimo ibibazo bitari bike ariko tumwe twashatse kubaza mukuru w'igisagara ca Bujumbura n'ico kuba gitunganijwe kuko bigaragara yuko ayo mafaranga ariko aratoza no munsi wowe ati mbega bajya bayatoza bo bashizemo angahe kugira ashobore gutoza amafaranga umwene gihugu ntaho bigaragara yuko hariho investment yakoze kugira ngo amafaranga ashobore gutozwa twamweretse yuko hariho agahaze muri ayo mafaranga ku bwacu tunatari na parking ni espace payant kuko ntabwo ari parking ko parking irafise amateka yigenga ikibazo kigira kabintu kibazo kijanye no gukura imicafu ngaha mu gisagara ca Bujumbura naco ni icyumviro cyiza ariko ingwane zagiye kuhaba nuko hariho abaje batwitura bavuga bati nyabuna twebwe twari dusanzwe tugejeje ico gikorwa turi amasosiyete atari make uno munsi batwirukanye muzi ko tuba twasabye amafaranga mu mabanki muzi ko dukoresha abakozi ati rero n'ikibabaje ni uko baciye babiha sosiyete imwe yonyine mu gisagara cya bujumbura kandi turinda kujya muri concurrence ngira ngo navyo n'ivyo kuraba agasore bakaraba yuko bitunganya ukundi gusha vy'ukuri eh, nko mu bijanye n'intwari ibereye turifuza yuko ibikorwa mwe n'ivyo hamwe amahiganwa twavuye n'ikijanye n'ibi by'amasoko ari ngaha mu gisagara cya bujumbura murabizi mu myaka yahera hariho hafashwe na banki mondiale intumbero yari yatanzwe yuko amasoko yaba yo mu gisagara cya bujumbura cyangwa mu makomune yotunganywa n'abapive mu minsi iheze harabaye ibyigwa barabona yuko vy'ukuri abariko barayatunganya no munsi nkuru batabitunganya neza usanga amakomune n'amanameri bihomba hama barayasubiza mu mumino y'amakomune n'igisagara ca Bujumbura twe twayimaje kubera hariho abatwituye bavuga yuko bahohotewe cyo tuba dusaba nuko mu gihe hariho amasezerano hagati y'intwaro n'umwene gihugu yuko amasezerano heza agakurikizwa ikibazo ca nyuma na batwituye murabona ngaha kuri rond point ya Independence. hariko harakogwa uh, ibikorwa bitandukanye hariho rero Club du Lac yari sanswe ihakorera ibikorwa iratwiturira avuga yuko nayone meri yarenze ku masezerano bafitanye ya mu 2018 bareza bahaha uwundi muntu murumva ro yuko navyo niba twituye twego byatwagize uti vyiza nuko ibikorwa vyose byokogwa amasezerano aba hari yisunzwe ivyo navyo nuko bisagara ca Bujumbura avuze yuko vyukuri amasezerano yari ahari ngo batayamenye ngo bagiye kuvugana n'uwo arongoye Club du Lac abafise amamodoka barishe mu gipolisi ngo baronke impusha zo gutwara imodoka bita permis de conduire eh, biometrique mu gifaransa baridoga ko ikiringo barindira ari kirekire abo kadiyo isanganiro yegereye kuri uyu wa gatatu ngaha mu gisagara ca Bujumbura baremeza ko agapapuro baronka kabafasha gukora ariko ngo gafise ingaruka nyinshi nko gutakara bagasaba ko bamaze kuriha amahera asabwa bonyarukirizwa kuronsa izo mpusha inkuru ya Plaside niyo mwungere Bamwe muri abo bagendesha imiduga bavuga ko batanze amahera asabwa mu kwezi kwa kane ariko gushika n'ubu ngo baguma bamenyeshwa ko zitarakogwa je nabisabye mu kwezi kwa kane na nadepoje ndatanga amahera byose birahera itariki umunani ariko rero iyo ngiye bararaba mashini bakambwira ngo rindira ngo uzoza ngo nyuma y'indwi zibiri canke bakarumesana eh ugafise bashaka gutwaza imodoka yari yose nta kuko ntibamenya kategori bufise hanyuma uhuye polisi bica bigenda gute eh urabereka bakabona gusa ko warishe nta ngorane nimwe uyimaze kuriha ukamara hafi amezi angahe utararonkoma birababaca ntibiryoshe ko nk'aho agapapuro gatakaye bakubwira ngo usiya kuriha yandi urumva ntibiryoshe kandi karoroshe cyane cyane karashobora nk'ukamesurana icyaye gatakaye icyaye gatabutse urumva n'ikibazo abo bose bagasaba ko ikiringo cyo kurindira ko baronka ayo maperimi do conduire bita biometrike ko cogabanuka amasango nayo bahabwa akubahirizwa nayo ikiringo catanzwe ngo abafise amaperimi ya kera babe bayahinduje muri ayo ya biometrike kikaba kizorangira kwa mirongo itatu na rimwe z'ukwezi k'umunani kuza Placide niyo mwungere urakenuye mu byo gutwara abantu n'ibintu kandi abagendesha amamodokari mu gisagara cya Bujumbura baridoga ko yuzuyemo ibinogo kubera ibikorwa biriko birarangurirwamo bamwe mu bagayaze na radio isanganiro basaba ko ivyo bikorwa byorangira amabarabara agasubira kumera nk'uko yahora ameze inkuru twateguriwe na Ridanda Ikeza ivyo mwumva n'ugwamo rw'imodoka igeze ahari amabarabara y'imbwe mu gisagara ca bujumbura ni ibinogo vyibonekeza hatari hake cane cane muri komine mukaza mu kw'ibarabara ryitiriwe peple murundi hamwe n'iryitiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore rushobora kugira imetero zirenga amajana abiri utarabona hari barabara ricitse usanga ikaburimbi ryaciwemwo kabiri hagaca hibonekeza ivu ryakoreshejwe mu kubaka ayo mabarabara abagendesha imiduga muri ayo mabarabara bavuga ko ivyo binogo bibononera imiduga yabo iyo turiko turiko turagendera mwaya mabarabara imodoka irajegera biratujena kuko usanga hatangana usanga muriko muragenda ugasanga abantu bariko barakwepa usanga arahatswe nkukugonga kubera muriko muragenda gutya arakwepa kubera aciye ku bijya mu isanzu ashobora kubicamo uriko uragenda ugasanga imodoka irononekaye ugasanga si sipasiyo irahononekariye umuvuduko ubu turawugabanya kubera umaze kubona ahantu waba umaze kuhimba ugerageza kuzuragenda buke buke kujya ubushikira idodani abagendesha imiduga bakorerwa mu gisagara cya bujumbura bababazwa n'uko ayo mabarabara atasubijwe uko yari ari nka mbere twebwe tumaze kubona bagiye barimba mu mabarabara kubera gushyiraho ajya amaferuje iryo ni iterambere ry'igihugu natwe turarikenguruka ariko nuko bimvye ntibabandanye basubizaho ikaburimbo kuko rijya vuba bashizemwo ryarimburutse rimaze kwimburuka urumva amabisi ahaciye apakiye uca usanga amarame y'inyuma aca avunika nk'abakiriya bari mu mabisi bo bahora baca bifata gute iyo muciye muri ivyo binogo abakiriya mu mabisi ntibabura ico bavuga kuko irabaceka imaze kubaceka ntibabura ico nabo baca bacishako abagendesha imiduga basaba ko ibikorwa vyorangira n'ingoga kugira igisagara ca Bujumbura gisubire gusa neza mu gisata c'agateka ka zina muntu w'abakenyezi babiri bava mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura barari bafungiwe mu ntara ya ngozi kuva igenekerezo rya cenda za kwezi kw'indwi inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa kabiri niho igipolisi cy'u Burundi cyabasubiza mu gihugu cy'u Rwanda kuko ngo basanze ari abanyarwandakazi babanye n'abarundi bidaciye mu mategeko bari bafatiwe muri komine Nyamurenza ngo bagiye mu gihugu cy'u Rwanda ku maziko atavyangombwa bafise bibaho uburenganzira bwo kujabuka bompi uko ari babiri bakaba bafise ibibondi mugongo babyaranye n'abarundi bigatera ngo agahinda bose base babo bana mu bidukikije miriro ataburamenya abayituriye yaradutse mu masatatu y'ijoro yo kuri uyu wa kabiri mu mashamba Kingiwe ya rumonge aho bita mu ngongo no mu ishyamba rikingiwe ry'ibururi leonidas nzigiyimba gukingira bene ibyo bibanza mu bumanuko bw’u Burundi avuga ko ataramenya neza uburinganire bw'amashamba yahiye ariko avuga ko ari inkozi z'ikibi zayaturiye kandi ko zibwirizwa kuronderwa ngo zihanwe n'amategeko mu gitondo cyo kuri wa gatatu abanyagihugu bafatikanije n'abajejwe idukikije bakaba bashoboye kuzimya iyo miriro isanganiro inama isumba ingimba ano makuru mu rurimi rw'ikirundi tuyabandaniza mu gisata c'indero mu rurimi mu runani bafashe bige rw'amashirahamwe akurikirana ibijanye n'indero bemeza ko hakira gahaze kugira ngo Burundi bushike koko kwihangiro yuko hogera mu mwaka wa 2030 abana bose bashobora kuronswa inyigisho atanumwe akumiriwe ibyo bita enseignement pour tous mu gifaransa ariko rero ngo haraho intambwe bumaze gutera ugereranije n'ibindi bihugu vya Afrika nk'uko bivugwa na Jean Samandari aserukirwa runani hakaba hari mu ruganda rwo gukarihiriza ubwenge abagize urwo runani kuri uyu wa gatatu Jason Mandari agashikiriza ko n'abafise ubumuga n'abakobwa muri bafashe bige turahimiriza cane cane leta kugira ngo uwo mugambi tuzowushikeko agahaze n'akahe iki gihugu caba gifise kugira ngo igihwangiro rishikweko nikihe murazi yuko nk'ubu igihugu cacu ata buryo bukwiye bufise aho usanga nk'inyubakwa zidakwiye ibikoresho ari byo nk'ibitabo umunyeshuri ategeza gukoresha Jasamanda akaba yaganira na Leonse biti ari muri ico gisata nyene bamwe mu banyeshure kuri lycée Islamique mu gisagara ca Rumonge baridoga ko isuzumwa ry'umwimbu ryaranzwe n'amahinyu menshi ni mu nyuma yaho ico gikorwa gisubiriwemwo kuri uyu wa mbere ariko ngo utunenge twari twigaragaje ni twakosowe mu buyobozi bw'indero muri komine rumonge bagashikiriza ko iryo subirwamwo ry'isuzumwa ry'umwimbu yo kuri uyu wa mbere ryakozwe hisunzwa amategeko muri rumonge twakura jean Pierre misago abidoga ni mu niwe mu mwaka wa nyuma wo mu gisata c'ubutunzi gestion et comptabilité mu gifaransa bashikiriza ko gusuzuma umwimbu urangiza umwaka vyabaye kuwa mirongo itatu ruheshi guheze vyagiyemwo amahinyu menshi aho wasanga harimwo abamenye batakoze n'ibibazo abandi nabo batatonda no mw'ishure ugasanga barafise amanota mbere asumba n'abakoze utubazo mw'ishure ishure bw'abo banyeshure biyamiriza ivyo bita amanyanga no gusa gusubiramo gusuzuma umwimbu w'amanota byabaye kuri uyu wa mbere ntibyisunze ayo mahinyu yagiye aribonekeza bagasaba ko ubuyobozi bw'inyigisho mu ntara ya rumonge bufata mu minwe icyo kibazo mu bw'inyigisho muri komine rumonge baremera ko hibonekeje amakosa aho wasanga amanota ari ku mpapuro z'ibibazo adasa n'ayari ku mafishi y'amanota ariko ngo aho abigisha barerekanye ko bongeye amanota amwe ariko mu kigo cya kontabirite generale byarabonetse ko amanota ari ku mpapuro z'ibibazo atahafatiye baca ingingo ko abanyeshure bose baronswa amanota mirongo itatu kuri mirongo ine yari yahawe uwa mbere umwigisha nawe ngo akazohanwa hisunzwe amategeko inosansi abimana agejwe inyigisho muri komine rumonge avuga ko umunyeshuri yibaza ko yarenganijwe ari wasaba ku gatwe kiwe kw'ibyiwe bisubirwamo utashimishijwe n'ibyabaye kuri uyu wa mbere naho nawe ngo niyungururize imbere kuri uyu wa mbere rero babiri mu bari bemerewe ko bahejeje amashuri barakuwemo basubirizwa n'abandi babiri bari bananiwe jean Pierre misago mu rumonge radiyo inkuru ya karimanzira ibice biri munsi ya mirongo ibiri ku ijana by'imiryango yo mu ntara ya kayanza nimaze kwitabira gukoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro bishikirizwa n'uburongoye iyo ntara nisenda yizeye amenyesha kandi ko mu ntambamyi zo gukoresha ubwo buryo ari inyigisho z'amadini amwamwe ku mavuriro amwamwe yo muri iyo ntara barondera ubwo buryo bwo kurondoka bijanye n'amagara meza akaba atari benshi anababaremesha kiyago ngo bakaba bagifise akazi karimanzira buno munsi ni mikaye kanyange Ukwigisha gutandukanya imvyaro ngo ni igikorwa coroshe kandi kigoye nkuko bivugwa na Ndori Cimpa Denise umuremesha kiyago wo ku mutumba Gihororo wa komine Gatara y'intara ya Kayanza. Igikorwa cy'umuremesha kiyago no guca mu, mu gacimbira rongoye akagenda yaga irondoka rijanye n'amagara meza akorera ku bavyeyi bibungenze n'abibarutse. Ni igikorwa kikorohera hano mu Gihororo. Kiroroha kandi kitoroshe. Hariho umwanya usanga bigumye bakakwankira mugabo bakwa ukwankiye urasubirayo ugahendahenda hari igihe bateba bakakwemerera ubukwankiye nawe ntuhambira mm. uramureka Bamwe mu batahuye ico gikogwa ni urugo Rwanda yizigiye Dismas hamwe na Bucumi Consolate twabasanze ku ivuriro rya Gakenke muri yo komine ya Gatara bakaba bafise abana bane. Yari igituma twashimye kwitura hano twashaka tugeza bo kubera n'intwaro zo hejuru zishaka yuko abantu bobyara abana bageze bashobora kurera. Naco gituma rero twashimye kuzanana n'uwo mugabo kugira duhagarikire ngaho nyene bishobotse Imana ibidufashe. hariho ubwana usanga ubuvunja bwaramaze ugasanga ubundi umenga ntiburya mugabo wigiriye ku buryo uwo mwana wawe umuriro uko wumva wenyine wishakiye agakura afise n'amagara meza yego na nyina arashobora kugira amagara meza kubera aba afise ikirezi uwo mwana akaronka amagara meza nyina uwo mwana ntikimubuza icyo yikorera zangwara zahora zimududagura zica zigabanuka uwo bubakanye na bucumi consolate ati kubona yitavye gukoresha uburyo bwo kurondoka ku rugero ati nta gahato karimwo nta gahato gashobora kubamwo nko mu ibihe tugezemwo ibiciro by'ifungurwa biranazimvye kandi n'amatongo ino muri komine gatara dufise n'amatongo mato cyane nkino muri komine gatara benshi nta bintu dufise dukora mu mirima dufungura tugiye ku isoko bivanye n'ibirere byagiye birahindagurika uruzuba rukaka cyane icyo gituma rero je nivuza yuko tuhagarikira ngaho abana bashobora kubura icyo bagaburira bivanye n'umuryango ufise ndayizeye evangeline arongoye umugambi wo kurondoka ku rugero kuri iryo vuriro rya gakenke asigura ko n'ubundi abitura iryo vuriro batandukanye imbyaro atari benshi muri uku kwezi kwa gatandatu twarashoboye kuronka ko bitejeje inshinge twararose ijana na mirongo ibiri twararose abatwitura cumi barose utugegene twararose n'abatora udufuko tw'abagabo udufuko tw'abagabo dusanzwe dutanga ku mavuriro no mu misozi barashobora kuturonkerayo ducishije kubaremesha kiyaga eh, kenshi haza abakenyezi gusa nibo batwitura buramatari w'intara ya kayanza anisenda yizeye agashikiriza ko ibice biri munsi ya mirongo ibiri ku ijana by'abakenyezi bo ngaho muri iyo ntara aribo bamaze kwitabira uwo mugambi mu gihe mu ntara ya ngozi hoho barenga ibice mirongo itanu ku ijana akamenyesha ko inyigisho z'amadini amwe amwe zitorosha ico gikogwa turamaze kubona yuko mu by'ukuri gikogwa kitoroshe e, kuko hariho abo twari tujeje kuvyigisha hamwe mu gafata byumba cyo kimwe e, abo ni nk'abari mu madini ni nk'abari mu madini usanga rimwe rimwe e, nabo bigisha ibindi ibyo rero bikaca bituma haba ingorane cyane cyane kubijanye no gukoresha uburyo bw'ikizungu hariho abantu babwiyamiriza hariho ibihuha bijanye no gukoresha uburyo bw'ikizungu kandi muri rusange abaganga bemeza neza yuko batangaruka ingaruka mbi bufise mu gihe umufasoni abivuganye neza n'umuganga akamubwira uburyo mubereye bikaba bitegekanijwe ko hashigwaho iradiyo muri iyo ntara kugira ngo ikangurire abanyakayanza kurondoka ku rugero Mireye Kanyange warakenwe no kuri yo karimanzira ryo dusozera kwa no makuru yo kuri no mutaga ariko mwibutse ko amadosiye harimo iyijyanye n'iyo kurihisha amafaranga ku maparakingi y'imiduga hagati mu gisagara cya bujumbura hamwe n'iyijyanye no gushyira hamwe rimwe gusa igikorwa cyo gutwara imicafu yo mu mazu amwe mu ko hagati y'umuhuza w'abarundi n'umukuru w'igisagara cya bujumbura ibinogo byibonekeza muri amwe mu mabarabara ya hano mu gisagara cya bujumbura bivuye ku bikorwa biri ko birayakorerwamo